14 bob u kunlarda Hazreti Ayşa to'g'risidagi xabarni anglagan yerotxon qo'l ostidagilarga bu odam cho'mildirguchi yahyo bo'lsa kerak u cho'qim o'limdan tirilibdi uning favqulodda qudratlarga ega bo'lganligining sababi ana shu dedi Herodning bundoq deyishining sababi u o'gay oksi filipning ayoli Herodiyani tortib olganda u ayolning talifi bilan yahyoni tutqun qilib zindonga ایدی. edi chunki yahyo yurotga akangning ayolini tortib olishing tavrat qonuniga xilobdir deb kelgan edi yurot shu sababdan yahyoni o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsimu biroq xalqdan qo'rqqan edi chunki xalq yahyoni payg'ambar deb qaraydi yirotning tug'ilgan kuni ayoli hirodiyaning burunqi eridan bo'lgan qizi o'ttirg'i چکب usul o'ynab بدی. bu Herodqa shundoq yoqdiki, qizga nima tilisa, shuni berishga qasam qildi. Qiz onasining kushkurtishi bilan darhol cho'mildirguchi Yahyoning qolisini elib, bir taxsiga qo'yib akining, dedi. Hirotxon buningga o'ng'aysizlangan bo'lsa-mu, mehmonlarning oldida qilgan qasimi tufaylidan bu talabni o'rindoshni buyurdi. Odam avatib zindonda yasho payg'ambarning kallisini oldudi bir taxsiga qo'yilgan kalla qizning oldiga elib kelindi qiz buni onasining oldiga opadi yashoning shogirdlari berib jasadni dafni qildi ondin hazrati aysoga ahvolni xabar qildi hazrati ayso bu xabarni anglab xilvat bir joyga o'zi yolg'iz ketish uchun kemaga o'tirib u yerdan ayrildi buningdan xabar topgan xalq atrofdagi yezlardan kelishib uning kaynidan piyoda mangdi hazrati ayso kemidan tushgunida nurg'un odamlarni ko'di va ularga ichi og'ritib ularning kasallarini saqaytdi kashqurun shogirdlari hazrati aysoning yeniga kelib bu xilvat bir joy ekan vaqtmi bir yaga berib qoldi haloyiqni toqtibatgan bo'lsangiz ular kantlarga berib o'zlariga tomoq setib olsin dedi ularning taqab ketishining hojati yo'q ularga o'zinglar tomoq beringlar dedi hazrati ayso shogirdlar bizda besh non bilan ikki dona beltdan boshqa hech narsa yo'q deyishdi ularni manga olib kelinglar dedi hazrati ayso u xaloyiqni chimliqning ustida o'ltirishga buyurgandan keyin besh non bilan ikki behni qo'liga olib osmonga qarab xudoga shukr etdi ondin nonlarni o'shtib shogirdlarga berdi ular ko'pchilikka taqatdi hammaylan yeb to'ydi shogirdlar eshib qolgan pochlarni liq o'n ikki sevatga yig'ib oldi tomoq yeganlarning soni ayollar va bolalarni hisobga olmaganda besh mingcha kishi edi buning kaynidilla hazrati ayso shogirdlarining kemiga o'tirib ko'lning qarshi qirg'iga o'zidan avval o'tishni buyurdi bu orada o'zi haloyiqni tartitvatdi ularni taqitvatgandan keyin hazrati ayso duo tilovat qilish uchun o'zi tanho toqqa chiqdi kashtimi u yerda yolg'iz qoldi bu chog'da kemi qirg'oqdan xeli uzoqda to'lqinlar ichida choyqilib tasta irilayotdi chunki qosh tarafdan shamol chiqyotdi tong etishga oz qolganda hazrati ayso ko'lning ustida mengib shogirdlari tarafga keldi shogirdlar uning ko'lning ustida mengib kelayotganini ko'rib vahimaga tushdi u bir olvosdi yeyishib qo'rqib chuqon silishib ketdi lekin hazrati ayso darhol ularga xotirjam bo'linglar bu men qo'rqmanglar dedi Петрус бұныңғы жауабен, «Ей, Рәббім, әгер бұл сіз болсыңыз, су үстіде меніп, еніңізгі бершімға әмір қылың», деді. «Кәл», деді әзірді Әйса. Петрус кемедін түшіп, су үстіде әзірді Әйса қарап маңды. Лекін, қаттық чықылатқан бораны көріп қоқты. Вә суғы чөкшікі башылғанда, «Рәббім, мені құтқызу ағайсыз», де hazrati ayso darhol qo'lini uzitib uni tutib oldi va uningga ey ishonchi ojiz nimishqa gumon qilding dedi ular kemaga chiqqanda shamol to'xtadi shogirdlari hazrati aysoga sajda qilib siz haqiqatan Xudoning o'g'li ekansiz deyishdi ular ko'lning qarshi tarafiga o'tib ginasor degan yerda quruqliqqa chiqdi u yerning xalqi hazrati aysoni to'nib atrofdagi joylarga xava avatdi kishilar bemorlarning hammasini uning oldiga elib kelib hazrati aysodin bemorlarning hech bo'lmaganda uning to'nining peshiga bo'lsimu qo'lini tepsib ilishiga ruxsat qilishini so'rab yolvuratdi uningga qo'lini tekizganlarning hammasi soqaydi